ما جزاه به مكافئ ni yule ambaye humjazi mwenzake kwa mfano wa kile alichomfanyia فإذا وصله ذو رحمه وصلهم على سبيل المكافأة لهم والمجازات بالمثل kwa jamaa zake wakimuunganisha na yeye pia awaunganisha kwa njia ya kuwalipa kile kitendo cha wao kumuunganisha yeye kwa hiyo awalipa fahadha la yuaddu wasilan inma huwa mukafi huyo haisabiki kuwa ni muunganishaji kizazi bali yeye ni mtoshelezaji ukinifanyia na mimi nitakufanyia mlipaji na huyu mukafi ndiye yule yule ambaye usiponiunganisha na mimi pia sikuunganishi ndio maana yake bimaana ukija na mimi nitakuja ikiwa huji kwangu na mimi siji kwako akawa afanya namna hiyo huu si muunganishaji kizazi وإنما الواصل حقيقة الذي إذا قطعت رحمه وصلها muunganishaji kwa uhakika ni yule ambaye kizazi chake kikikatwa yeye huunganisha لأنه يعد الصلة لرحمه قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل يطلب بها ثوابه ويتقي بها عقابه sababu huyu ambaye akikatwa huunganisha yeye huhesabu kile kitendo cha kuunganisha kizazi ni ibada ajikaribisha nayo kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala ataka thawabu na kujizuia kutokamana na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala لأن الله عز وجل قد أمره بذلك وأعد للواصل ثوابا عظيما وأعد للقاطع عقابا أليما سب الله ndiye alimwamrisha Allah ndiye alimwamrisha jambo la kuunganisha kizazi bali na akaandaa kwa yule anayeunganisha kizazi malipo makubwa mbele yake kama tulivyotaja huko nyuma hapa duniani na kesho akhira na upande wa pili wanaokata kizazi akawaandalia adhabu kali bali akawaingiza katika laana kwenye huu ulimwengu فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله يكون لعنة يا الله كوكتا كزاز نباد عذاب يكشف آخرة ما حديث نينجي تمزتاجه والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام نواتو watu katika jambo la kuunganisha kizazi wako kwa namna tatu الأول الواصل وهو الذي يتفضل على ذوي رحمه بصلتهم وإن لم يصله منهم أحد بل حتى وإن أساءوا إليه هو يمونغنشاجي نيولي أمباي aunganisha kizazi chake na kuwafanyia wema hata ikifikia hali kuwa wao hawamuunganishi yeye bali hata wakamfanyia uovu pia bado awaunganisha na huyu yuko katika daraja ya juu kabisa nadra sana hasa katika asri tunaoishi kupata mtu namna hii ni yule ambaye Allah amemwafikisha akawa hamu yake ni akhira hajali kinachompata katika hii dunia maadamu ajenga akhira yake na hivi ndivyo wanavyotakana muislamu kuishi kwa akili yake yote ifikirie kesho atakaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukifikiria akhira mambo mingi ambayo nafsi yataka sehemu yake utayaweka kando kwa sababu unachokitaka wewe ni akhira na nyumba ya akhira usione ni sahadi tu am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu kwa kuna mitihani katikati kabla ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala utaonjwa uangaliwe ukweli wako na uongo wako ahasiba nnasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun dhania watu watawachwa tu hivi hivi useme tumeamini kisha wasitiwe kwenye mitihani la mitihani utaipata kwa hata wakakukata waunganisha wewe uko katika daraja ya juu kabisa wacha masala ya kukukata kuna mtu amekukata pengine labda na shughuli zake hana habari kuna yule ambaye wewe wamfanyia wema yeye akufanyia uovu na bado wamuunganisha sasa huyu ndio alwasil athani almujazi au almukafi na huyu ndio tunamzungumzia sahihi huyu ni mlipaji وهو الذي لا يصل رحمه إلا إذا وصلوه huyu haunganishi kizazi chake isipokuwa watakapomuunganisha wao na yataunganisha athalith alqati' watatu sasa huyu katika daraja mbovu kabisa huyu ni mkataji wa huwa yaqta'u rahimahu wasaluhu au qata'uhu huyu wakata kizazi iwe watamuunganisha wao ama watamkata yeye hataki kujua jambo hili la kuunganisha kizazi na hawa wako bali wako katika baadhi ya familia watu wanaowakata wazazi wao haswa waliowazaa habari nao hawana na wengine waweza kuwa pengine Allah amewafungulia katika dunia ambapo hii yaweza kuwa ni sababu nzuri ya yeye kuunganisha kizazi chake na kukifanyia wema ikawa atajijengea akhira yake lakini habari hana ukamwona kwa marafiki zake pengine ni mwema sana bali kuna baadhi ya watu namna ule usuhuba ule walivyoutanguliza mbele kiasi cha kuwa rafiki yake asipomwona siku mbili tatu atamuulizia na kumjulia lakini mzazi wake aweza asimuone mwezi na habari hana mpaka ajiambie wajua nini eh, basi mamako mgonjwa ah nilikuwa sijui bwana utajuaje na wewe huna habari utajuaje na huyu yuko katika manzila mbovu kabisa huyu ambaye akata kizazi chake afadhali kidogo yule mukafi kidogo na afadhali jamaa wankuja akaenda huyu hata mkaja pia haji وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني huyu bwana amekuja kumshtakia mtume sallallahu ya rasulullah mimi nina jamaa zangu bwana asiluhum wa yaqta'uni ay yuqabiluna minni silata bilqati'a mkabala wa kuwaunganisha mimi wao wanikabili na kunikata wala yuqabiluna ihsani ilayhim biihsan wa uhsinu ilayhim wa yusiuna ilayya mimi nawafanyia wema wao wanifanyia uovu bimaana ule wema wangu hawaukabili na wema thumma dhakara anwaa min as-silati allati kana yuqaddimuha اليه kisha akataja namna alivyokuwa akiwaunganisha yale mambo ambayo wafanyia wa ahlumu anhum wayajhaluna alayya mimi naamiliana na wao kwa uzuri wao waamiliana na mimi muamala wa kijinga وانواع من الاساءه التي كانوا يعاملونه بها كوtajia mtume akamtajia mtume sallam aina mbalimbali za uovu wale jamaa zake wanaomfanyia فقال واحسن اليهم اي اعاملهم بالاحسان والاحسان كلمه جامعه تجمع معاني الخير احسان ni kalima ambayo imekusanya kila kitu kinachoingia katika khairi kila maana ya khairi inaingia ndani yake kwa hiyo awafanyia aina mbalimbali za wema ويسيئون إلي أي يقابلونني بالإساءة لكن واو نكبد ميمي كووفو كيشا وأحلم عنهم أي وأنا أقابل جهلهم علي بأني أحلم عنهم yale mambo ya kijahili wanaonifanyia mimi mimi nakabiliana na wao kwa upole na kuamiliana wao kwa uzuri wahum yajhaluna alayya أي يعاملونني معاملة الجهلاء وعمليانا ميمي معاملة وتوجينغ من فظاظة وغلظة وسب ونحو ذلك ususuavu matusi waamiliana mimi vibaya wewe wacha hamjasikia nyinyi mambo haya ya ajabu kuna watu mtu yasafiri jamaa zake wako nchi nyingine pengine labda atoka Kenya aenda Uganda wenda kwa nani bwana nenda kwa mjomba kumsalimia ama nenda kwa ami yangu kumsalimia ndugu yake baba tu basi atatoka hapa mbeba zawadi aende mpaka afike kule awapelekee zawadi mashaallah umekuja eh? ah na hii yenu bwana na hii ya matumizi yenu hapa itasaidia nani akimaliza ambapo sasa ndio watakulala hapa ah, ah, ah, rudi kwenu baba aa, aa wallahi alazim uko tofanya hatukukwambia sisi uje kwetu hapa unkuja mwenyewe bwana tunkualika hapa ah, ah. haya weka nenda haya sema hadhari mgumlak utaendeleaje utafanya nini hapa eh yabidi ni jamaa zako utafanyaje wako watu wakabiliwa namna hii kama huyu sahaba alivyosema awafanyie ihsan wao wamkabili kwa uovu فهذه حاله ومعاناته مع ذوي رحمه hii ndiyo hali yake na shida anayoipata na jamaa zake yastarshidu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an yadullahu ila madha yasna'u kwa hiyo ataka muongozo kwa mtume sallallahu nifanyeje ya rasulullah faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mtume salama akamwambia la in kunta kama qulta ikiwa uko hivyo unavyosema wewe yani waendelea kuwa hivyo hivyo ulivyosema wewe kuwafanyia wema waunganisha wao kukata kufanyia hivi na hivi fakaannama tasifuhumul mal nikana kwamba wawalisha majivu ya moto na majivu ya moto wawalisha والمل الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج ni lile jivu la moto lile ambalo huachwa moto kisha ukazikwa ndani yake mkate ili uive pika nao mkate sasa wewe unavyowafanyia ni kana kwamba wawalisha majivu ya moto yani bimaana wana adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yawangoja ay taj'aluhu lahum sufufan yaspunahu ni kama wawekea yale majivu wao wala tu wala tu kila ukiunganisha ni kama majivu ya moto hapo وهذا فيه بيان فضيلته عليهم وما يجنيه هؤلاء min mulaqatihim lihadha alwasl bilqati'a na hapa kuna kubainisha fadhila ya huyu bwana juu yao wale na yale wanaoyachuma wale katika maovu na madhambi kwa kumkabili huyu bwana anayeunganisha kwa kumkata fahaluhum kahali man yasifu ramadan harran hali yao ni kama wale wanaokula majivu ya moto amma alwasilu فلا يضره شيء من قطيعتهم اما يلي مونغانشاجي هيمضر چوچوت كله والي كمكته بل له الفضيله بل انا فضلا وثواب الله وتأييده تبارك وتعالى بل أبت ثواب كتوكك الله ننصر كتوكك الله سبحانه وتعالى جويا ولهذا قال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ma dumta ala dhalika tizama mtume sallam hakumwambia wakufanyia hivyo basi achana nao a a akamwambia na wewe hutawacha kupata msaada wa Mola wako na nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yao maadamu utabakia katika hali kama ile ei la yazalu laka min Allah ma'unatun wa tasdidun wa ta'yidun wa hifdhun hutawacha wewe kupata kutoka kwa Allah msaada na kukunyoshia mambo yako na kukupa nguvu na kukuhifadhi maadamu wafanye hivyo وفيه دليل على حب الله عز وجل للواصل ومكانته عنده تبارك وتعالى na hapa kuna dalili ya mahaba ya Allah kumpenda yule anayeunganisha kizazi sallallahu ja'alna minhum Allah awapenda wale wenye kuunganisha kizazi na cheo chao kikubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule anayeunganisha kizazi ana malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hadithi inayofuata عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال alikuja bwana mmoja bedui kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya rasul allah allimni amalan yudkhiluni aljanna ya rasul allah nifundishe na uniongoze katika amali hiyo ni sababu ya kuniingiza mimi peponi niwe katika wale ambao wataingia peponi na kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala faqala mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sikiliza fasaha aliyokuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallah nataka uelewe alizungumza hapa ni bedui ukisikia bedui mwarabu arabi ujue lugha ya kiarabu aielewa kisawasawa sababu wameketi baadhi ya huko hakuna computer sio nini ah, ah. huyo yozungumza kiarabu ni muarabu quh ajua maana kile lugha anayozungumza aja kwa mtume sallam mtume sallam atazungumza naye kwa lugha ambayo imefanana na kule alikotoka na nataka tuelewe mtume sallam ameleleka kwao alipokuwa mdogo na sababu ya makuraish waliokuwa wakiwapeleka watoto wao katika badawa ili waende wakajifunze lugha kisha wakirudi mjini wawe waifahamu lugha sawa sawa فقال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة pamoja na kuwa ukijiangalia wewe umefupisha maneno lakini ibara zako hizi fupi uliokuja nazo faqad talabta amran adhiman umeomba jambo kubwa sana kufundishwa laqad a'radta almas'ala bimaana umeomba jambo kubwa sana a'tiq an-nasamata wa fukka ar-raqabata faqala sasa bedui mwenyewe auliza يا رسول الله أوليستا بواحدة النسمة الرقبة سيوتني وتوموا mbona watafautisha wasema a'tiq an-nasamata wa fukka ar-raqaba bimaana kiswahili itakuwa hivi wachilia mtumwa huru na uachilie mtumwa huru kiswahili hicho chetu huko mtu asema sasa mbona warejelea mara mbili niachilie mtumwa huru kisha niachilie mtumwa huru vipi faqala sallallahu alayhi wasallam la si mara si maana yake moja kwa ule ufasaha alikuwa nao mtume mpaka bedui hapa hakufahamu maneno haya mtume sallallahu سيدنا نكتو كموجة نسم رقبة قال لا إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها likitumika neno itq annasama ni kuwa uwe wewe peke yako nasama ni an-nafs ama ruh maana yake ni an-nafs ama ruh na hapa inakusudiwa ni mtumwa anayemilikiwa ule kumwachilia huru ukamnunua kwa mali yako ukamwachilia huru peke yako bila ya kuchanganya na mtu yoyote bimaana pesa zako wewe zote ndio umetumia ukamwachilia huru وفك الرقبة أن تعين في عتقها فك الرقبة maana yake ni usaidie katika kumwachilia mtumwa huru bimaana awe kwa mfano kuna mtu fulani ataka kumnunua mtumwa ana pesa lakini pesa zake hazitoshi ukamwongezea ama kuna mtumwa amejiandikisha kwa kwa yule anayemmiliki akaweza kulipa sehemu katika ile mali ya kujiwachilia huru akashindwa ukamsaidia sasa hii ndio nini fak arqaba qala tume sallam akamwambia walminhatu alwakufu alminhatu alwakufu kisha akamwelekeza katika mambo ya khairi mengine alminha wa hiya alatiya kutoa منح المراد هنا ناقة أو شاة أو حيوان حلوب نغمية أو مبوزي أو ngombe وكويت وتميكا بيا يعني حيوان أمبيه هتوانين مزيوة يعطيها صاحبها لغيره لينتفع بلبنها ووبرها ما دامت تدر لبنا ولكوا كبيانا mtu ana mbuzi yake pengine kwa mfano jirani yake ame, amepata mtoto na ana dhiki akampa kwa mfano ng'ombe wake ama mbuzi wake ambaye yatoa maziwa huyu mtumie yale maziwa yake ni nyinyi mpaka atakaposimama kutoa maziwa akisimama kutoa maziwa yomregeshia mwenyewe ndiyo alminha إليك الوقوف أي كثيرة اللبن يتوى يعني مزيوة منك والفيء على ذي الرحم الظالم والفيء أي التعطف والرجوع بالبر نكون فني ويما على ذي الرحم الظالم أي على القريب الظالم لك بقطع الصلة وغيره كمونغنشا جماياك أمبين ظالم بمعنى aliyekudhulumu wewe kwa kukukata au akakudhulumu kwa chochote kile si leo ndio watu wakatana kwa ajili ya hivyo watu wamerithi aona ndugu yake amemdhulumu basi ndio washamkata sasa mtume sana mataja katika mambo ambayo yatakupeleka wewe peponi ni yule dhalim yule na dhulma aliyokuwa nayo wewe muunganishe pengine amekudhulumu wewe kwa kukata kizazi au amekudhulumu wewe kwa kukudhulumu kule kunakoeleweka amechukua mali yako amechukua kitu chako ankudhulumu si sahali kwa mtu kukubali kumuunganisha mtu ambaye ajua ni dhalim fa in lam tutiq dhalika ikiwa hilo huliwezi eh, lam yakun fi istita'atika fi'lu shay'in mimma sabaqa haya yote yaliyotajwa ikiwa huyawezi فأطعم الجائعة بس ليش منين دا سيدي ولي منين جاء مليش واسق الظمآن نأوانيوش ونيكيو تولينا كيو ميوش وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر نوامرش ميما نوكتاز موفو fa in lam tutiq dhalika ikiwa pia hayo yatakushinda fakuffa lisanaka illa min alkhairi basi huu ulimi wako ulimi wako uzuie isipokuwa katika khairi isipokuwa katika khairi kiwa jambo la khairi sema si la khairi funga mdomo nyamaza قال الشيخ حفظه الله حديث رواه الإمام أحمد صححه العلامة الألباني قال هذا باب رفيع من أبواب الخير أوني ملانغو كتك ملانغو يدرج زجوه يخير ومنزلة علية من منازل صلة الرحم نني منزل يجو سانا درج يجو كتك درج زكونغ نشكزاز بأن يكون الإنسان أو يولئ أنتو من شدة عنايته بصلة الرحم أن يصل ذا الرحم الظالم ونمنا أن أفنغنش كزازي مبكى يولي جماياك ظالم في أمنغنش أي من عرف بالظلم سواء له أو للآخرين يولي أن بي أجلكانك وظلم إيساوانكم ظلم يي أو ونجين لأن صلته قد تكون سببا في امتناعه عن ظلمه na hii ni kwa sababu kule kumuunganisha kwako yaweza kuwa ni sababu ya kumzuia kutokamana na dhulma au khifati hiddati dhulmihi au kupunguza yale makali ya dhulma yake wa itfai jamrati shar sharrihi wa adha na kuzima lilikala shari kala moto kama vile kala moto kala shari yake na udhia yake bikhilafi ma idha قطع ربما زاد الشر شرا kinyume na lau kama utamkata pengine akazidisha shari juu ya shari waladha adhan na udhia akaongeza udhia tena juu wasilatu dhirrahimi dhalimi huwa amalun biqauli llahi taala idfa billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم kwa hiyo ovu lizuie kwa jema huenda huyo ambaye kuna uadui akufanyia uadui akageuka ghafla akawa ni jamaa yako anayekuonea uchungu bimaana yuko tayari kivovote kukuhami wewe lakini kitu gani baada ya wewe kumfanyia wema kwa ule uovu aliyokufanyia hivi ndivyo alivyo mwanadamu huenda